majetu أفلا يتدبرون القرآن Pa zar neće razmišljati o Kur'anu? Tedebur je krajnji koncentracija da čovjek potpuno zastane na svemu onome što gospodar Subhanahu ta'ala kaže. Da shvatimo što tu Allah kaže tim govorom. Jer Kur'an nije došao da bude upjevavan bez značenja, bez primjene, bez koristi.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 se raspe od bogobojaznosti فليت شعري ما الذي يورث الخشية الله تعالى الحان الكرماني ونغمات الترمذي أو فهم معانيه وتدبر آياته واستخلاص حكمه وعجائب مدمونه فقال فلي ما الذي يورث الخشية شتا يتو شو يكداي لابد يودوني كو يما استراهو قشتواني دو كوشي قرآن دالي تو أبراو تيكا وشتو كرماني والترمذي učači iz ovoga mjesta koji se nazivaju Vakutur znači da li će to roditi strahopoštovanje u srcima naprotiv znači čovjek mora razumijeti značenje ajeta da bi imao strahopoštovanje i bogobojaznost قال بهز بن حكيم صليت خلف زرارة ابن أوفى فقرأ فإذا نقر في الناقور يا رب السماوات والأرض يا رب السماوات فإذا نكر في الناقور فقد سوسور بونه šta kaže kako je razumio taj ajet fa harra mejten fa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 حتى إذا بلغ علمت نفس ما أحضرت التكوير فربوك دو آية قال عمر لهذا جرى الحديث وإنما كان همه في معنى الآية لا في ترجئ ونغمة فلا يكد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكان سورة التكوير إذا الشمس كبرت i kada sunce izgubi svoj sjaj znakovima koji će nastupiti na kijamet pa onda 14.